Kembali tim Cimat punya cerita dengan judul Diajar Tining Bah Saritin, kiriman Sri Adi Harjono. disebut wai jenenge sarwi sarwi pancen mimbli gotoh dadu saka ngulaan bengi kuwi ngluruk main menyang desa Jimbaran kecamatan Kayen kabupaten Pati dijapake rame jalaran ana ketoprak saka kono kang terkenal Orang duga, orang dipindilalah neng jambaran kono, Sarwi mimbli ketemu Harmanyul. Kanca mukalit padha dini botoh dadu saka Batur Brangretan. Mula anggone botoh satiba malange kaya sarwa-sarwi kebenaran. Isih sore wis entuk kemenangan kang banget mikolai. Naliko ketoprai e wayah adegan Taman Sari, Sarwi membeli metu soko kalangan. kaya adat sabeni dheweki arep leren nyawer. Lakar lagek lagian kang mangkono iku wis manjing dadi kelangenane. Jer wis rada suwe dheweke ora tau weruh emban ciplis sing ireng manis. Emban ketoprak jagung ngobos alias ndobos kang yen omong ceplas-ceplos ora idebontos. bontos. kasih kasih sayange karepatiku lakon dadi bojone Bareng lagu jambu alas penjaluane wis rampung didadosi Sarto wis aweh duit saweran marang emban ciplis. Sarwi membri banjur dijawil harmanyul diajak mojok neng lindu'an. beneran mas ki malam jemah kliwon ayo nyang landoh wai tirakatan yang makomi mbah saridin mbah saya jangkung pangajai harman nyul andreng mangkono iya wiki anak-anak bayi mengkora rawa peruh bantani sunan kali joko ambek sunan kudus debate budiono kartik bong wong lakoni ketoprai bengiki kandani ciplis mau jari joko tingkir ngeratu samantara sarwi membli sajak cuwo. Ya sekali-kali Thomas, mumpung wis tekan jimbaran, wong alor sidik kono kuwi lak ya wis landoh, makomi Mbah Saridin. Harmanyul kawistara sangsaya desek. Jor gayute apa antarane dadu karo Mbah Saridin? Ah, wong kowe iki nek mikir kok campur aduk, padha enake ning kok campur malah dadi ora enak. Ora piye, rasane mbako enak nek dicampur karo soto enak, Sarwi memble ora kalah mbrengkeli. Lho, kok dadak nganggo gegambaran ngono? Iku genahe piye? Wong kowe iki ya ngerti nek dadu kuwi dadi larangane agama. Lah kok kowe malah arep ngalap berkah marang Mbah Saridin, ya Mbah Sejangkung. Lah ya malah disepatani. Ngono lho. Kowe kudu ngerti nek perkara agama Sunan Kudus kae kalah debat ambek Saridin. Tak kandani kowe. Ora, Mas. Mbah Saridin iki apik aten-atene. Wong sing padha tirakatane makom kono ki neka werna asal usulan ujupe saka wong tani nganti priayi padha ngalap berkah kesugihan, penglarisan, ketentreman, derajat pangkat lan sak piturute. Mengko nyenyuwune awake dhewe ya ben diparingi kalubiran rejeki no. Ya wis ya wis, aku manut kowe. wong sore mau nggonku mbotoh ento entukane ya wis lumayan kok. Pepuntoni Sarwi mimbre kapeksa nglegani karepe kanca kentele. Idep-idep golek pengalaman. Jer dheweke babar pisan durung tau tekan makomi Syekh Jangkung utawa makomi Mbah Saridin. Makome paraga kang kaloka kajuwara sinung nugraha mangu nahing mukmin. Asma lajer Saridin asma nggawa makna saka tembung sari kang darbi teges patilan din bangsa Arab sing duwe teges agama mungguh werdine sari patine agama jer ing sajroning carita digambarake saridin utawa seh jangkung babar islam syahadat salat poso zakat lan kaji Dene Syekh iku gelar sesebutan kagem para sujalmo kang wis nggayuh tataran Rijalul Kamal sing wis sampurna suluke lan aran jangkung iku merga priyayine lencir dhuwur yen jangkung ateges ngreksa ngulat-ulati gancanging carita orang nganti 10 menit sarwi memble lan harmanyul wis tekan landoh motor banjul dijujukake ning titipan Sawise nampa girik nomor titipan, wong loro nulik ledang-ledang mlebu komplek makam Syekh Jangkung. Bareng tumeka jeron regol, mbok-mbok kang tirakatan ketemune jebulan jerah. Ana kang lungguhan ing paseban. Malah keporo akeh sing lungguhan ning jaba, semanut marang seneng lan sreking atine sowang-sowangan. Sejene kuwi uga ana kang teturon pating gletak saenggon-enggon. Mas, kalem betugi, tebe nggih daleme. Sarwi memble kang manggon misah lan harmanyul ujug-ujug disapa wong wadon bentrok. Memel cemekel sing terus maksrok lungguh ning sandingi. Gondo parfume mak sremel nyogrok irung. wangi nanging wangine sajak ngane-anei Kula tiyang ngriki mawon, Mbak, kula saking ngulakan dari niki wau rak mampir wong kula saking ningali toprak teng jimbaran kidul ngriku. Boten ajeng tirakatan ta? Nggih, badhe tirakatan, ngiras-ngirus ngoten lho, Mbak. Kados mboten diniati saking dalem mau. Sarwi memble pegukan kepaten jangkah umpama wong pencak. Sajake wong wadon iku kok buntas pengalamane. Kawistara mandes pitakone lan jero wirasane. Aduh, Max. Sing pun kula niati bola-bali mawon sepriko-sepriki dereng kecepeng napa melih kok sing alah ora. Wong wadon kasebut cekat-ceket nrutuli rembuke. Kula niki tiyang prodadi, Rodati oh, mas di tepangke Kulo sukatmi alias mimpreng Nge, kulo sarwi Tanyaute sarwi membri Bareng karo oleh nyaut Lan nyekertem tangane mimpreng Keket supakat Suprandini tangane mintreng, Rasane ampang Ora ono gregete blas Aneh Wong nitik soko gelagat pasemone sajak ngerangsang Teko tangane jebul lemes anyes jujur mawon mas kula niki golek penglarisan kalian dah singgih dukun gunung lawu kula tikan ngriki Kapan mriki kula angsal judo tegese kabel panyuwunan kula Jodoh pripun maksud tembak Nyekados tiang kebojuan ngoten nika to mas tunggal raga tunggal rasa Loh sing mawi toto cara kados nganten niku tak teng gunung kemukus ngriku to mbak pambantaing sarwi membre karo mandeng ...nguasake mintreng. Sampeyan iki lho Mas. Wong niku omongane dukun kula jari. Tumanggape mintreng karo nyiwel pupune sarwi membre. Menggah sarwi Mbah Sariti niku garwane akata. Sakit momong parestri Mas. Cobi, ketang. Sarini mbok e momo. Atau diluwe plembang. Tanda cirebon. Retno Cinoli Mataram Pandana Rumputra Ketemi Guruh Tuban Panda Kirak Gedang nom, Saking yang lima ngantos keluarga sentono Menapa dini putra ngulama lo mas Sarwi membeli malah saya ngungun pungun-pungun Dewa Inggra itu mintreng kuwi bener-bener wong wadon ST Witulen Setengah tua wantek temenan kang tundoning sarwi membli malah dadi kapulet jaring sutra asmaragama sengsem ing cumbana wandene anggoning laku bedang mangkono iku padha ditindakake ning jaban komplek makom adhakana salebare kuwi sarwi membli gegancangan bali ning jero komplek makom dene mintreng tambuh-tambuh parane Sarwi Membri terus gumletak lumah-lumah ning bali pasir ban nganti keturun ngorok senggar senggur. Ora gantalan wektu dumadan ana angin mibit sumribit nggawa hawa ancer saengga wong-wong kang padha tirakatan dadi mbliyut mripate. Sak bacute banjur ana wewayangan macan kumbang kang agan gondol sarwi membri digawa menyang tengah Eh, sarwi, 打你嘞！ sarwi membre gragapan tangi kaget kepati dene dhewe ujug-ujug kok wis dumunung ning tengah sawah lan padha saknalika malih ndrodhok wel-welan bareng meruh ana bleger menungso ngadeg ngejejer ing pangarepane piyayi dedeg piyadek lencir duriku jingkengan peni nganggo klambi lan katok komprang werna ireng sampiran iket wulung neng pundake eh. jenengan Mbah Mbah Sariden. Gagap gagape Sarwi membli, glogap glagep. Jerbleger wujute paraga kuwi memper saridin ning ketoprakan. Kurang ajar mu wis kliwat wates. Kowe wis weruh wani ngreget-ngregeti bumi landoh. Kowe kudu diajar dimen sadar. Ah, ah, ah, ampun, Mbah, kula pancen lepat. awak kula reget jember-jemberi makom sejangkung, Mbak. Eh. Klabang buta, moro nang gagi diajar si botoh dadu sing ora weruh tata susila kuwi. Sak nalika ana klabang buta sak blarak klopo gedine, ku menyar muncar-muncar kaya ana klabang cilik kang awake murup nanging abang melerah cahyane. Klabang buta tumuli ngruket awake sarwi membli. cangkem kang kaya gunting kanggo ngrikiti kulit rasane pating clekit gatel panas anyese weteng lan sikil sing sak pirang-pirang nyengkrem nunjem neng awake nganti kaya disumpet ambekane sarwi memble kaya arep dibetot nyawane ampun bah kuku kuku lo kapok sarwi memble sambat ngarworo Syukur alhamdulillah yen kowe gelem tobat. Sejene mareni nggonmu. Tranyakan kowe uga ora kena dadu meneh. Saguh apa ora? He. Gembah ning ning kula lajeng nyambut damel napa? pilihen maca, macul apa ngaji. Syukur yen bisa sakabehane. Nggih, kula sagah, Mbah. Kasaguhaning sarwi membli mahanani timbuli cahya sagebyaran padhang melerengi jalari mripat dadi sulap. Barengi klabang butulan wewujudan wong tua kasebut ilang saka panyawang. Sarwi membli pepes otot bayune. Jroning batin dheweke diriwuhi pitakon. Apa mintreng mau kae lugune bangsa peripanggodha kaya bangsane klabang butane Mbah Saridin. Usanane ing alam pamikri sarwi membli mung ana siji panggonto. Bakal nindakke apa jari dawu Mbah Saridin. Lakal miturut pratelaning juru kunci makom Syekh Jangkung kono kang kagungan wejangan maca, macul lan ngaji. Iku mula bener Mbah Saridin ya Syekh Jangkung. iki cerita nyata bersama tim Cima.